Ah, tá ligado, malandro é o gato, dá valor na sua gata e foge das cachorras. <laughs> ela vai tirando uma uca, vira água na boca, o jeito que ela senta, rebola no capô. É fenomenal, ela bola o beck que eu fumo, ela anda na minha caranga e gosta do jeito que eu te cato. Fábio é louco, abri o teto solar do Azira, senta, rebola, calma, respira. Olha na minha cara e fala que admira. Reciprocidade, eu com a minha bandida. Oi, ela vem de um jeito quente. Dentro de você é tipo uma água fervente. a mesmo, você é saliente. E com seu beijo doce, fragmentou na minha mente do bandido que te comeu e não te abandonou mostrou diferença, por isso se apaixonou. Pelo maloqueiro que é suave, que anda de nave e tá numa vibe. Às vezes a gente briga, acumulação de estresse. Mas isso é um paradoxo, logo menos tu esquece. Bebê, bebê caminhou comigo como combinado Disse só a morte vai desfazer nosso laço Te chupo de frente, te como de quatro lá gostoso pro menino favelado Bebê, bebê, bebê, bebê caminhou comigo, como combinado. Disse só a morte vai desfazer nosso laço. Te chupo de frente, te como de quatro. E bola gostoso pro menino favelado. Foi pro menino favelado, pro menino favelado. Tá atropelando a concorrência, Chepão tipo Tanque, ao canal oficial WG Explode Funk.